Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Saba Folgado i el d'Arturo Delgado front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.radiocatalunya.com www.la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa que avui a replegat la pregunta que vos hem fet en el WhatsApp 627 980336 627 980336 i on vos fa una pregunta per al pròxim projecte faries la major inversió en l'entrenador o en els futbolistes? Repetim la pregunta en el WhatsApp 627 980336 per al pròxim projecte faries la major inversió en l'entrenador o en futbolistes? Sí. porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de pues ayer. Voy a tener cuidado cuando viajen por culpa de la ya saben, ¿eh? La ventisca esa. Ah, la ventisca esa. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta. Agrietados labios. En sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? ¡Pensa, Tony Así es, barbotas dormilonas. En el día de la marmota. El dia de la marmota. Així estem. Vos havia avisat eh, que tornava la marmota si a partir de diumenge no teníem entrenador. Ja han acabat les lligues, teòricament els entrenadors que podien estar en, eh, encara amb algun objectiu ja han finalitzat les seues, eh, els seus campionats, però el València continua sense fer públic el nom de l'entrenador que ocuparà la banqueta la temporada vinent. Tant si és l'actual, Pago i Estaran, com si és un altre. És evident <coughs> que la roda de premsa del divendres de Paco Allestaran ha tingut un efecte boomerang en contra de l'entrenador basc ara mateix i sa actitud de Paco Allestaran un tant sobraet en, el, eh, en la sala de premsa de Mestalla eh, el reporta als seus pitjors índexs de popularitat lògicament barrejats amb una evidència, que és que a la fi els números d'allà estaran han sigut negatius. Tres victòries, quatre derrotes i un empat per a l'entrenador del València Club de Futbol en estos eh, vuit encontres en els quals s'ha fet càrrec de la plantilla de Mestalla. Els picos de l'era hi estaran, els moments més lluïdors de l'era hi estaran, les tres victòries, ben jugat al futbol, contra que victòria a la fi eh, in extremis, però merescuda davant el Sevilla, la victòria 1-2 en el Camp Nou i la victòria 4-0 contra l'Eibar, denoten a les clares que el principal problema del València o els principals responsables de la mala temporada del València fonamentalment són els jugadors. Més enllà de totes les decisions errònies de la propietat que han dut els futbolistes a sentir-se intocables, a no sentir-se exigits i a l'autocomplaença contínua. En principi, com dèiem, i ja vos ho contàvem el divendres, dèiem, el primer deadline és en el dia d'avui, però no esperem que el València faci públic esta nit eh, si continua o no Estaren. No tan sols no va fer públic, si més no que la roda de premsa de l'entrenador basc va ajudar encara més a augmentar la confusió. Si uno torna a sentir la roda de premsa, ja fer que un servidor ho ha fet, trobar frases per als dos sentits, per a pensar que va a continuar i per a pensar que no va a continuar. I més enllà d'això, a què va demà Paco ahir estaran a Singapur? La lògica, la lògica, diu que si Paco ahí estará en marcha a Singapur, en un club on les coses foren normals, seria per a continuar. Però, clar, la reticència del propi Aistaran a dir-ho públicament, el oferir-se, el estar en campanya en la roda de premsa postpartit dient que era l'entrenador amb millor perfil per al projecte de l'any que ve, o fins i tot les dades que ja vos oferia Ir Folgado i que avui repassarem de notícies que tenim en esta casa, en esta redacció, per les quals sabem que el València ha parat amb altres entrenadors, ens fan, com a mínim, mantindre la incògnita. Una incògnita que desgasta totes les parts, com ja vos diem la setmana passada, i que crec que no és bona per a ningú. Per què el València no ha anunciat ja què passa amb la banqueta? No se'l demanen ja que puguen fer el nom poli del nou entrenador però sí que va córrer. Si continua i estaran, per què no s'ha dit? I si no continua i estaran, perquè hi havia una previsió en el club de fer públic el nom el dissabte i després tirar en marxa enrere? Què ha corregut en les últimes hores? Està la decisió ja presa? Estem una altra volta anant a Salto de Mata? Ens vol fer una altra volta més Meriton partícip, partíceps de les seues decisions errònies i demostrar-nos que no han après res d'esta temporada que acaba de finalitzar? És Meriton conscient que aquest estiu és fonamental per a la confiança del valencianista en el seu projecte? Li dona igual? Va tindre-ho en compte? Són tantes les preguntes que hi ha obertes tanta l'opacitat i tanta la falta de respostes que tenim que manejar-se per sensacions. Quan alguns eh, tuteros llits que en plan despectiu diuen lo que tinc és que no saben res. Home, res, res tampoc, però sí que és cert que la decisió última sembla que l'únic que la sap és el propietari. I que, en teoria, l'equip marxa a casa del propietari. Marxa a Singapur però tampoc tenim confirmat que en Singapur vaig haver una reunió entre el propietari i l'expedició que va del club. Per això preguntem, per a què va i viatja Paco i estaran fins a Singapur en aquesta expedició amb quatre futbolistes pues són tantes les incògnites i tampoc les respostes que tenim que anar pegant passejos per els voltants de la notícia, a veure si de tant en tant se deixa veure alguna de les pistes que ens conduïsca a saber què va ocórrer. De moment, l'únic que n'hi ha són sensacions i alguna calta notícia que vos anem a contar des de ja en Esports 97 nit, que com sempre arranca des de les seues 5 fotos. Música Continua l'incògnita. 72 hores després de finalitzar la Lliga, el València encara no ha desvelat qui serà l'entrenador per a la campanya 2017-2017. I demà a Singapur, l'actual tècnic Paco hi estarà en viatge junt a Santi Mina, Ryan, Jaume i Javi Fuego per a participar en diferents actes promocionals tant del club com de la Lliga. Reforçar la defensa. Suso vol millorar la línia de centrals per a la temporada vinent. Albiol sembla el millor col·locat i els de Mestalla també han sondejat el culer Marc Bartra. Setmana clau per a un llevant que ha de desfullar la Margarida pel que fa a l'elecció del secretari tècnic que immediatament haurà de triar nou entrenador. I ara, Diulevic, el jugador de València Bàsquet té problemes al turmell, tot i que l'esperança de recuperar-lo per al partit... Tot i que l'esperança és la de recuperar-lo, perdó, per al partit de diumenge davant Andorra. Les 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde en el Twitter 627 980336 627 980336 Vos fem la pregunta per al pròxim projecte faries la major inversió en l'entrenador o en futbolistes en tornada de la pausa com sempre és dilluns i començarem a sentir les vostres respostes en el WhatsApp. Tot això i moltes coses que hem de contar-vos així a Esports 97 en la 97.7 Ràdio fins a la 1 de la matinada. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Participe junto a Ferrovial, Unimat Prevención, Iberdrola y otras grandes empresas en Ágora Bienestar Valencia. Descubra los beneficios del bienestar en el ámbito laboral y personal con Elsa Fonset, Javier Idiondo y otros participantes de interés. Infórmese ahora en agorabienestar.es o llamando al 960 111 845. Agora Bienestar Valencia, Ateneo Mercantil, 19 y 20 de mayo. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio 11 de la nit i 11 <laughs> de la nit i 40. A voltes fer ràdio en és complicat, encara que sembla un tio seriós, eh? però no ho és. Hola, Folgado, què Bona nit. És que és molt bo, bueno, lo del, lo del imitador de Ranieri. Lo del imitador de Ranieri, que se va passat el tío... És una informació molt bona, Manolo. El imitador de Ranieri, com va dir ell mateix, te, filie, te pica i te mata. <laughs> És molt bona aquesta informació, Manolo. Ja transcendeix sí, un poc l'esport i ja, bueno, toca el teu altre, altre tema, però és molt bona aquesta informació, és molt bona. Ha tornat a sonar molts anys després el dia de la marmota. Sí, senyor. Perquè estem ahí, en el dia de la marmota. Estem ahí, Manolo, no, no avancem. No, no avancem. Està la ballena parada. Està. En la platja. Correcte. I el València continua sense desvelar la identitat de l'entrenador per a la temporada 2016-2017. No la coneguem, encara que sí, comencem a conèixer algunes dades al voltant d'esta situació. Ahir ja vos contava Sala Folgado, i és cert, perquè a més eh, pogueren corroborar la informació, que el València en un moment donat tenia <clears throat> la intenció de fer públic el nom del nou entrenador, mentira, de fer públic què anava a passar amb la banqueta del València, és a dir, si anava a continuar Paco Llestran o no, el dissabte, però que última hora del divendres algú va donar l'ordre de no dur a terme i ser, i ser comunicat oficial. Sí, ahir tant ja Manolo, en aquesta mateixa eh, sintonia. Durant eh, bona part de la jornada de divendres, el València manejava la idea de que dissabte uh -huh. tot el món estiguera eh, previngut per a donar a conèixer eh, que anava a ocórrer en Paco Allestaran si continuava o no al cap davant de la banqueta del València. I en les últimes hores del, de la nit de divendres, a punt de concloure ser partit davant l'últim partit de, de, de Lliga davant la Reial Societat, se va donar l'ordre de que eh, plegaren veles i de que el València anava a continuar mantenint eh, silenci eh, respecte a lo que podia ocórrer amb Paco Llestran al cadavant o no de la seva banqueta. Per tant, Manolo, tot es posposa o a la setmana eh, i mitja, pràcticament, que el València, ojo, o una representació del València, on està Paco Llestran, se tira a Singapur, se'n van demà, però hasta el 23 no estan així, vull dir, esta setmana estan a Singapur, tornen la setmana pròxima, per tant, o se dona a conèixer aquesta informació a Singapur o quan torne així eh, Paco Allestaran. Per què diguem això? Què va ocorrer aquest divendres per la nit? Té algo que veure que el divendres se coneguera que Sant Pauli congelava per dificultats econòmiques la seva negociació a la Lazio? No ho sabem. Des de fa mesos, i ho sabeu, vos venim dient no pergo de vista el nom de Quique. No va a renovar en el Batford. En aquest sentit, el temps ens dona la raó a la nostra informació. Quique no ha renovat en el Batford. Vaig més enllà. Quan diem no pergo de vista el nom de Quique, també, s'ha tu has pogut confirmar, i és informació que té esta redacció, que el València s'ha manejat buscant entrenadors. I un d'ells, és a dir, el València, ha parlat amb Quique Sánchez Flores. Un moment. Estem dient que Quique vaig a fitxar i vaig a ser el nou entrenador? No. Estem dient que Paco Llestaran no vaig a continuar? No. Estem dient que el València ha sondejat i ha buscat i ha tocat entrenador, Salva. Pues sí, Manolo, efectivament. Ahir, per exemple, també hi contàrem eh, a la nit, no sols parlarem de la figura de, de Quique, sinó que també varen fer referència a la figura de, de Sant Paoli. De fet, els companys del diari Superdeporte, els que varen citar, eh, publicaren que Mendes havia oferit Sant Paoli al, al València. És cert que Sant Paoli també interessa a la Lazio, que interessa a l'Espanyol de, de Barcelona. És cert que ha estat parlant amb la Lazio, el mateix tècnic ho va reconèixer a la gatxeta de, de l'esport, que era una possibilitat que firmara per la Lazio, que li agradava la possibilitat de firmar per la Lazio, però també en aquesta informació i aquestes declaracions a la gatxeta de l'esport del mateix Sant Paolo Manolo va admetre que hi havia diferències econòmiques. I les diferències econòmiques encara continuen. I a l'igual que a Sant Paoli se li ha oferit a la Lazio, també s'ha oferit al València com ahir desvelament els companys de Superdeporte. I així el que contaren Manolo és eh, la info que teníem respecte a, a Quique, uh -huh. que mhm. tenim constància de que el València havia parlat, però no algo de fa pues, una setmana, setmana i mitja, no. El València ja ha parat en Quique fa temps per a tractar de portar-lo cap, la, cap a la seva eh, banqueta. I parlarem de les condicions que reunís eh, Quique que el fan el candidat... I, o un dels idonis. Un dels idonis per al, per al València, perquè arriba de la mà de l'entorn Jorge Méndez, Carlos Bucero, uh mhm. -huh. l'extensió de, de, de Jorge Méndez, perquè té amistat amb Suso García Pitarc, mhm. uh -huh. coneix, ja, la casa. coneix la casa, coneix la banqueta, té així família, té domicili, vol tornar... Per tant, hi ha moltes... Eh, molts factors que parlen de que és una possibilitat seriosa la tornada de Quique, més enllà, Manolo, perquè mm -hmm. sé, bueno, que tinga sí família, casa, etc no vol dir res al final. Però el que sí podem contar és que tenim constància de que el València ha parlat amb, amb Quique Sánchez Flores per a que fora el tècnic per a la pròxima temporada. Que finalment siga ell o no, pues, eh, no ho sabem. I tant de bo ho sabem, perquè ho contaríem ja. Però que ha parlat amb Quique ho tenim claríssim. En Itàlia, parlen que en un, max, en un termini màxim de 10 dies s'ha de resoldre la, la, el fitxatge o no de Sant Pauli per a l'acció. Igual estos 10 dies són decisius, termini màxim de 10 dies, eh, dic. També per a conèixer si pot ser candidat a la banqueta del València o si continua Paco i estaran. Jo ara mateix, en este club, no done res per impossible. I parlant d'Itàlia, des d'Itàlia també apareix altra volta el nom d'André Gómez i de que ja hi hauria un principi d'acord en Itàlia diuen del sí del futbolista jo crec que més que el sí del futbolista que tenen és el sí de Jorge Mendes sí, exacte sí, de fet el futbolista està fotut perquè okay. li agradaria continuar en el València en efecte però ja contarem el seu dia que igual que li va passar a Falcao ja han determinat futbolistes als que els ha resolt la vida i de quina manera Jorge Mendes que són conscients, Manol, en el moment signen amb ell què, què pot ocórrer amb el seu futur. Torna a dir, <coughs> Fuesta li agradaria quedar-se en el València, però sap que està en mans de Jorge Méndez. I, per tant, en Itàlia diuen que ja tenen un sí, diuen del jugador, però realment és de Jorge Méndez, però pel que ens consta encara hi hauria molta distància entre el que està disposada a pagar la Juve i el que està o el que vol demanar el València per este futbolista, al qual sí tenim clar que Suso considera com un dels futbolistes que li agradaria que continuara en la plantilla del València Club de Futbol. Altra cosa és que ho puga aconseguir. Centrals, vos dèiem titulars. És evident que el València vol renovar, remodelar i reforçar, crec que els tres re entren, la parcel·la central de la defensa. Sabeu que ve sonant amb molta força el nom de Raúl Albiol. Tot conduix a pensar que Raúl Albiol eh, almenys mira ja cap a València. En el seu entorn i en l'entorn del València també se parla molt fortament del nom de Raúl Albiol. La primera diferència, lògicament, és que, com bon club italià i bon club venedor, el Nàpols ha dit que no estan interessats en vendre el futbolista. Perquè, clar, ja que coneixer al president de Nacho, a Dino de Laurentiis. És un parler de cuidado. I va intentar, lògicament, treure fins a l'últim suc, fins a l'última gota de suc d'esta operació per al seu club. Ojo, perfecte. Igual que feia Salabona el València i ho aplaudíem. Val? El jugador, 30 tacos, en ganes de tornar a casa, de ser una miqueta el líder natural de que ja per veterania, per jerarquia i per experiència podrà tornar a ser en el club de la seva vida, mira molt bons ulls esta situació de tornar al València. Torna a dir, la gran dificultat és que Dino de Laurentiis de moment està tancat en banda i està dient el club de Mestalla que no vol vendre Raúl Albiol encara que el Nàpols està mirant centrals i incorporant-lo, Salva. Sí, ahir parlarem Manolo i estava Sileiva, que li preguntaren per ell, el mm -hmm. l'Alacho va incorporar un, un central. El Nàpols. El Nàpols, perdó, va incorporar un, un central que perfectament podia ser el substitut de, de Raúl Albiol. A qui li agradaria, perquè ser Manolo, al central de Vilamarchant li agradaria tornar a, a, a València per moltes mm. coses, però li agradaria tornar a vincular-se amb el conjunt de Mestalla. És una realitat, està també. <coughs> No és l'únic central que està mirant. El València, ens consta, ha preguntat i ha parlat amb el futbolista, i ha preguntat al seu club per el jugador del Barça, Marc Bartra. Futbolista que agrada a la secretaria tècnica del València Club de Futbol i per el qual han preguntat al Barça. És més, el València pre ha preguntat o s'ha dirigit a Marc Bartra i la resposta de Marc Bartra de moment no és massa esperançadora. De fet, vos podria dir que ara mateix Marc Bartra no contempla la possibilitat de vindre a la València. No l'acaba d'agradar el projecte, que este va ser un dels problemes amb els quals va tindre també que li diés Suso García Pitarch, que és el convèncer a futbolistes per a que vinguin així i convèncer-lo Salva de que el projecte és estable, eh, està ben dirigit, que ha de pres de les errades passades. Això va ser complicat i això eh, és una de les situacions que va tindre, amb les quals va tindre que lidiar Suso García Pitals també en quant als futbolistes que vulgui incorporar al València de Futbol. Sí, sí, sí, jo venia per així, Manolo, fent una reflexió, ja després pues, probablement puc explicar-la millor, uh mhm. -huh. però, però és cert, una de les eh, tasques que té el València eh, que fer, i entenc que li correspon a Suso, però per damunt de Suso, eh, a Meriton, és tractar de eh, recuperar el que és la marca València, recuperar el prestigi per a que eh, futbolistes Bartra, de moment, Manolo, pues és un bon central, de projecció, uh mhm. -huh. de projecte, però de moment és un qualsevol en la Lliga entre cometes, si vols, val? perquè és futbolista marca Futbol Club Barcelona, però que no vulgui vindre a València Marc Bartra, com fa mesos no, no volgué vindre a València... Pedro Mosquera. Pedro Mosquera, parlen de com s'ha desprestigiat Manolo la imatge de València. La imatge del València, la marca València. Per tant, el que ha de fer Meriton i fonamentalment Suso és tractar de, de recuperar-la. És que a mi no m'entra en el cap, encara que no hi hagi Europa se m'ha caigut les claus. Encara que no hi hagi Europa per a la pròxima eh, temporada, Manolo, no m'entra en el cap que futbolistes no vull que vindre a València. Vull dir, no parlem del Getafe, no parlem del, del Granada, no parlem d'un equip que acaba... Ah, Recorda'm eh, el categoria. de Borja Bastón, que també ens contaren que estaven les mateixes. Sí, exacte. Cuidao. No, és que no, no, no, no me quadra. Per què? Pues perquè al final s'ha desprestigiat i de quina forma la marca. Molt, moltíssim. <coughs> Tema Halilovic. Avui el programa Off the Record ha parlat d'aquest de jugador, del qual ja vos parlarem fa mesos, o almenys setmanes, en esports en 90 nit. I també estem en les mateixes. Jo no sé si el València ha demanat o no ja la sessió al Barça. Sembla que finalment el traspàs queda, quedaria o podria quedar eh, ajornat, però sí que és cert, Salva, que el Barça es mostra molt caute al respecte del futur de Jailovic i diu que no sols està el València cridant a la porta. Bueno, sense desmuntar la informació de cap eh, company o Correcte, de cap nosaltres, altre mitjà de comunicació... Nosaltres tenim la que donem. <clears throat> Així donem la nostra, Manolo, la informació que nosaltres eh, tenim i que uh mhm. -huh. s'aplega des de eh, Barcelona és que Halilovic té moltes eh, nòvies i té molts clubs que estan cridant de forma permanent a la seva, a la seva porta i que no està clar eh, que la seva sessió siga cap al, cap al València i diem que el Barça ni confirma ni desmentís. Però perquè el futbolista també, Manolo, uh mhm. -huh. pretén altre club, altre club de perfil eh, superior i que presenta un projecte eh, superior. Per tant, això entronca d'alguna forma en el que venim contant abans de, Martra, de Bartra i de com se desprestigia la marca. Al final anem a lo mateix, Manolo. Bartra, Halilovic, jovens, amb certa projecció, eh, futuribles... Però, no volen, però no volen vindre. Està costant convèncer-los. Exacte. No tanquem encara la porta. No, no, està costant convèncer-los. Costa convèncer-los. I és el València. Uh mhm. -huh. Bueno, pues eh, això parla de, de la tasca que té per Down Meriton. Doncs. Això als que sonen en vindre. Dels que estan. La, el de Taiwi l'ofereix Denis Cherisev, que ha tret un eh, pòster, una imatge, un cartell eh, sobre el seu campus aquest estiu, el campus és a Burgos, el jugador és propietat del Real Madrid... El campus és a Burgos. És a Burgos. Vull dir, no és Requena. No, no, no. no. És Ribarrotxa, no és Vilamarchant. Ni és Llíria. És Burgos. Correcte. I el jugador en ese campus per nanos trau una imatge d'ell en la samarreta del València Club de Futbol. Jo crec que és prou significativa la manera en la que Suso el diumenge, fa dos diumenges en el Bernabéu, se va expressar i la resposta del xaval en aquesta imatge pública, és la seva imatge pública, i és imatge personal, i podrà triar per la que fora. Des d'una samarreta del seu campus, que les tenen ja, a la del Madrid, que és el seu club ara mateix propietari, però el jugador ha decidit insertar en aquest pòster, Salva, en aquesta imatge pública, la, una imatge amb la samarreta del València de Futbol. Sí, no, és una dada curiosa, Manolo, no sé com interpretar-la, mm. entenc que probablement lo del campus pues, eh, estiga en marxa ja des de fa, des de fa mesos, uh mm-hmm. -huh. que se necessitarà alguna imatge de, de Sedixef i que jo oferiré... No, no, la, la, la imatge és d'avui, eh? La d'avui. Pues no ho entenc, perquè uh mm-hmm. -huh. jo avui he llegit Superdeporte he llegit Andrés eh, Godella, uh mm-hmm. -huh. que parla de que eh, el futbolista se va despedir divendres dels seus companys i del director esportiu del València, Suso García Pitarc, en el vestidor de Mestalla, quan va concloure el partit amb la Reial Societat. Uh -huh Allí le van a hasta pronto, regresarás mm. en la mm. próxima temporada, con, con comenta eh, Andrés Godella la información de... Andrés García. Andrés García, perdón, de Super. Però, de moment, Seri Jeff Manolo eh, se n'ha anat i el València ha de fer un esforç econòmic important si vol eh, tornar a contractar a este, a este futbolista que ha de tornar a passar pel, pel quiròfan i oferir garanties de que està bé quan acaba de passar pel quiròfan. I la sensació se té, que quan mm. el futbolista passa pel quiròfan va estar bé. Me dius tu que s'ha acomiadat eh, Cherisev. Qui s'ha acomiadat avui en l'entrenament que hi ha hagut és Sofian Feguli. I podem confirmar, segons informacions que manegem, que l'entorn del futbolista ja admet obertament que se'n va cap al Fenerbahce. Que allí li donen més pasta, que ho té fet amb el conjunt turc, i que, per tant, l'any que ve, Sofian Feguli militarà en el Fenerbahce, que és un club que des de l'estiu passat, Salva, ja venia interessant-se per Feguli. Sí, és, és probablement el més destacat, Manolo, de lo que ens ha transcendit en la sessió preparatòria d'esta vesprada a la ciutat esportiva de Paterna, on Paco ja estaran, pues, ha fet proves de, de lactato a futbolistes amb els que ha treballat esta vesprada a Paterna. Paco que continua treballant com si continuara la pròxima temporada com a, com a tècnic del conjunt de, de Mestalla i fa la seva tasca, de se'n va a l'aeroport, se'n va eh, cap a Singapur i bueno, ja veurem què passa, què passa amb ell, però el més destacat Manolo no està en la sessió preparatòria, sinó en què una volta conclòs la sessió preparatòria, pues, Fegulí ha, re, eh, ha replegat trastos i el Savita veu als seus companys. S'ha despedit, ha dit adeu, vull dir, ja no va tornar. Sofia Fegulí la disciplina del, del València. Divendres se va mostrar molt críptica i estaran, recordaràs, dijous en la, en la roda de ah. premsa quan li preguntar per Febolí i va dir que, bueno, això no volia dir que no continuara, etc. però el que conegam és que esta vesprada Febolí ha dit, a veu, arreplegar trastos, se n'ha anat de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna i és un futbolista que se'n va de, de Bades. I ja fa temps que he vist alguna foto de la seu domini. Falta per confirmar això, que és Fenerbahce, sembla exacte, que sí. Exacte. Dic, eh, com diguem, l'entorn del futbolista ja admet obertament que és Fenerbahce, però faltarà per, eh, per voler ho I per cert, també notícia, Salva, mm. eh, ho ha entrenat, o ha estat en la primera plantilla novament exercitant-se, o estant amb ells, Jordi Sorbí. Sí, a tornar, Manolo. Sembla que, com a, que ha sigut una mesura de pressió de futbolistes que confiaven, que confiaven en ell, ja mhm. parlàvem en el seu dia de que la plantilla li havia fotut moltíssim el que havia ocorregut amb Jordi, amb Jordi Soldi, Sorli, i a la mhm. fi Manolo, pues, esa eh, pressió que ha exercit el, el vestidor ha obligat a, a doblar a Paco Allestaran i avui pues, també ha transcendit esta, esta notícia, esta, esta imatge de eh, Sorli, tornant a, a treballar en el, en el primer equip. Bueno, pues, eh, això és pel que fa a la informació del València Club de Futbol, Salva, que demà se'n van cap a Singapur. Sí, se'n van cap a Singapur, Manolo, la info, sí, la info ja la donarem, ja la donarem mm -hmm. ahir, la gent ja la coneix, futbolistes de la primera plantilla, eh, Santi Mina, Matt Ryan, Javi Fuego, que per cert ha sigut el millor en les proves físiques d'avui, i Jaume Domènech, junta al tècnic Paco Allestaran se'n van demà, participaran entre el 18 i el 22 de maig en diferents accions institucionals, benèfiques i comercials, junt als ambaixadors de la Lliga Medieta i Albelda per a fomentar en Àsia el valencianisme i el seguiment de la Lliga Espanyola com pues, eh, ens va advertir el club en un comunicat eh, oficial. Mm. Se'n demà, tornen el 23, des del 18 cap al 22, es tindrem allà a Singapur. Perfecte, tanquem la formació del València Club de Futbol. No us, oferim, no us hem oferit el WhatsApp, ha sigut un, un descuido meu. Vos demanem disculpes en quant arrenca de ja. Fiquem la primera tanda de WhatsApp i a mitja fiquem la segona. Però, eh, primer Salva, de Llevant tampoc massa novetat. Esta setmana, teòricament, ha de <clears throat> reunir Quico al Consell i comunicar-los els candidats per a triar definitivament el secretari tècnic, que haurà de triar ja l'entrenador també. Sí, a mitjà setmana, Manol, en principi sembla que, que Kiko convocarà Consell d'Administració dimecres eh, dijous, a partir d'ahí, i jo, contava, jo ho va contar Anita sí, en esta sintonia el company de Levante, el mercantil valenciano Pedro Valero, oferirà una llista de noms i a partir d'ahí encara s'haurà de decidir d'aquesta llista de noms quin és el director esportiu triat. És a dir, que no va ser cosa, Manolo, de que arribi Kiko i digués este i la gent diga, perfecte, no, no, no, encara passaran jornades hasta que el Consell d'Administració pues, d'alguna forma dona el vistiplau a un dels noms que va portar eh, Quico Catalán esta setmana a aquesta taula del Consell d'Administració Granota. Perfecte, això pel que fa el Llevant i pel que fa València Bàsquet, pues, eh, ara eh, hem d'estar pendents també perquè hi ha una baixa més. Juan Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. S'encenen les alarmes, no tan sols ja per a l'elecció de Lux Sigma, ha caigut també Dublevich. Eh, és greu l'assumpte? En principi, no. Eh, és un problema que té el turmell esquerre. Va patir un esquins ja en el mes d'abril que li va apartar de, de les canxes al voltant de, de dues setmanes. Va tornar i sembla que avui s'ha ressentit no? en la tornada al treball del València Bàsquet de cara ja a preparar aquesta última jornada de Lliga Regular davant l'Andorra el diumenge a la, a la Fonteta i per aquest motiu s'ha optat perquè Dublevis no treballarà en la, en la resta del grup eh, el eh, comunicat oficial del València Bàsquet és que la seva incorporació, reincorporació al grup, vindrà marcada per la seva evolució de la, de la lesió, de la dolència que ara mateix eh, arrossega vist, però en principi sembla que no és gens greu i avui més per, per precaució, no? que per altre motiu pues, no ha treballat amb la resta dels companys, però en principi no ha de tindre cap problema per ajudar en aquest partit de, del diumenge a la Fonteta. En efecte, davant el Morabanc Andorra. Bueno, en aquest partit què és el que ha de passar per a que València Bàsquet encara pugui ser primer, que és, eh, eh, jo crec que la menor de les opcions, i per a que pugui quedar també segon o tercer. Com està l'assumpte? pues ara mateix n'hi ha que dir que tant eh, per a quedar primer com per a quedar segon, uh -huh. a mhm. dia d'avui el València Bàsquet ja no depèn de, de, si, de mateix. si mateixa, efectivament. L'opció més complicada, com tu bé deies, és que quede primer, per això ha de guanyar el eh, seu partit, evidentment, davant eh, l'Andorra, i ha d'esperar que el Barça eh, no guanya el partit davant el Tenerife al eh, Palau Blaugrana. I a més, eh, n'hi ha que afegir el que puga ocórrer amb el Real Madrid. N'hi ha que recordar que este cap de setmana el Madrid no va jugar el seu partit davant el Bascònia pel fet de que l'equip Bax estava disputant la Final Four de, de Berlín uh mhm. -huh. i aquest partit eh, ajornat se va disputar el pròxim dimecres a, a Madrid, va jugar davant el Laboral Cutxa eh, el València Bàsquet necessita que el Madrid no guanyi els eh, dos partits perquè si això fora així, el Real Madrid podria ser primer eh, si guanyar els dos partits i el Barça i el Barça eh, per davant el, el Tenerife. I aquesta és l'opció menys probable. L'opció de ser segon passa, evidentment, també per guanyar el eh, partit eh, davant l'Andorra i que, en aquest cas, el Madrid no guanye un dels dos partits que, que hi resten, davant el Bascònia o el Sevilla en l'última jornada, i que el Barça, eh, evidentment, eh, també en aquest cas eh, guanyi el seu, el seu partit. I tercer, eh, seria el pitjor, el pitjor dels escenaris de, del València Bàsquet i passaria guanyant el eh, partit davant l'Andorra i que el Barça guanyarà el Tenerife i que el Real Madrid guanyarà els dos partits que, que li resten. En aquest cas, el València Bàsquet se veria abocat a ser tercer i, a més, ja a tindre rival segur en el playoff, que seria l'Unicaja de, de Màlaga. Així que jo crec que ara mateix, sobretot, n'hi ha que estar molt pendents del que puga fer el Madrid, perquè eh, si guanyes dos partits, eh, el València Bàsquet se va haver abocat eh, a, a ser tercer en la, en la classificació. Perfecte. I per últim, eh, Juanma, Eh, com va l'assumpte de la eh, recerca d'un possible substitut per a Luxigma? Hi ha alguna cosa tangible a dia d'avui? Pues eh, de momento no. Eh, deber es que tampoco han trascendido, pero es que la realidad es que a Chechu Mulero, director esportiu del València Bàsquet, eh, pues, els oferiments no han agradat, no? no estan consensuats ni per tant de, del director esportiu, ni tampoc per part de l'entrenador Pedro Martínez, que evidentment està en comunicació directa amb Chechu Mulero. Com eh, ja comentàvem la setmana passada, eh, precisament la lesió va ser la víspera de que es disputara la Final Four, on el València Bàsquet, tant amb Chechu Mulero com Paco Raga, anava a estar representat. Era un escenari ideal no? per a parlar amb agents, perquè en este estes, eh, en estas eh, actes, en estos campionats, en estos trofeus, pues pràcticament ja es comença a perfilar no? el moviment de jugadors de cara ja a la pròxima temporada. València Bàsquet acudia en urgències, però sí que és de veres que ara mateix el mercat és limitat o almenys el que busca el, el València Bàsquet. Així que de moment no n'hi ha incorporació, no es descarta, però tampoc se vol fitxar per fitxar, no? Se vol, eh, se vol buscar un, un jugador que sigui interessant, que sume, i si no arriba eh, a l'última jornada de Lliga, com sembla que de moment va ser, pues no passa res, podria arribar ja amb el playoff eh, eh, començat i ja n'hi haurà que, que esperar, però de moment està el tema molt verd i no n'hi ha eh, cap proposta de, de València Bàsquet a, a algun jugador. Perfecte. Romero, estem en contacte, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. El nostre company Juanma Romero, 12 i 8. Ja entrem en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi en Esports 97 nit fins a l'una de la matinada. 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 90 s'ha fins a la una de la matinada. Reunida ja la nostra tertúlia de dilluns està el eh, director i presentador del Murciélago Levante Televisió, Vicenç Sempere. Hola, Sant Piqueta, bona nit. Hola, Manolo, com esteu? Com estàs? Molt bé. De categoria, no? De lujo. Ens acompanya també el redactor en cap del diari Superdeporte, Carlos Bosch. Hola, Carlos, què tal? bona nit. Com estàs? Molt bé. Molt bé. I és una alegria i un plaer que torni a estar a, a reincorporar-se amb nosaltres per aquest tram final de... Un fort aplaudiment. Una, una, un aplaudiment, senyor. Arturo, aplausos, Arturo. Al nostre Jaume Ortiz, no, que ja no està així. Moltes noches. Benvingut no, Jaume. Que, que te tenen que ficar aplausos, que Arturo no, no està... <laughs> no està. Ah, Por Arturo, l'hem atropellat ahí. le <laughs> has els aplaudiments. Bueno, Arturo, tranquil, ara fica els aplaudiments quan diga Jaume. La canción tampoco me la vas a poner? Després. El primer que tenim que fer és posar la primera tanda de WhatsApp que a mi, com tenim la primera hora molt carregada, la primera mitja hora carregada d'informació, hem començat a manpedre i no ficat el WhatsApp, imperdonable. Demane disculpes, així que ja sabeu la pregunta que vos estem fent en el WhatsApp en el dia d'avui, si faríeu la inversió forta en l'entrenador o en els futbolistes de cara al pròxim projecte. I és la pregunta i aquestes són les vostres respostes. WhatsApp Hola Nit, Manolo, Salva, soy Javier desde Murcia. Hombre, yo creo que igual que en los momentos malos decíamos que la afición tenía que ir al campo a ayudar y, salvar el equipo, y, y creo que lo hicimos muy bien y estuvimos ahí encima y ayudando, ahora toca dictar sentencia e ir al campo a decir cómo ha sido la, temporada y ha sido un desastre. Entonces hay que ir y silbar y, decirle al dueño cómo están las cosas. Ha sido horroroso y que lo sepa, que alguien se lo traslade para que no vuelva a ocurrir. Entonces sí que hay que ir. Dos opciones, o, o no va nadie al campo y se queda vacío, o va todo el mundo, se llena y todo el mundo pitando. Término intermedio no sirve de nada. Vinga, amunt. El meu nom és eh, Gustavo i opine des de Benimodo. Jo faria una inversió equilibrada, ja que fa falta tant un bon entrenador que sàpia de banqueta com jugadors amb fam de guanyar coses. Pense que caldria desfer-se de jugadors acomodats amb la butxaca plena i portar-ne nous amb fam, a la nevera buida, per omplir. Tot això amb eh, eh, entrenador que tinga clar el projecte, a què jugar, el que es porta entre mans. No es pot només invertir en un entrenador per a que després tinga un equip mediocre al qual no li puga traure rasquit. Gràcies. Bona nit, Manolo. Soc Pepito de Museros. Dos cosetes. La primera, no patisques. No patisques. La paella eixa que eh, el bandoler de Carlos no te va a pagar, te la pague yo. Y esa paella la paga Pepito de Museros. La última vega que Carlos paga una paella en pintant la cova Altamira... ...ya Ganaba el pintor per ahí la última vez que Carlos paga una paella. ...estaba el pintor, el pintor per allí. No patisques que la pagará... Pepito de Museros. En el cambio polisportivo de Museros. ...y la segunda coseta. Yo ficaría la mayor inversión en el entrenador y portaría a Mourinho. Eh, jo pense que la gran inversió té que ser amb l'entrenador perquè d'aquesta manera jo crec que els jugadors el van a respectar i, i li faran cas perquè està clar que així ha vingut Gary Neville i els jugadors passaven de tot en allà estaran més de lo mateix o sigui que un entrenador gran ja yeah. Soc Robert i tindré des de l'olleria. Jo crec que la major inversió s'hauria de fer en l'entrenador i després els fitxatges que es facin eh, eh en aquest entrenador i el director deportiu en consens. Però si no mos fitxen un bon entrenador, està ja l'any que ve veurem, estarà, estarà més buit, eh? Que es gasten els diners en àrbits, pues portem unes temporades que és per mirar-seu. Buenas, soy Pablo Alaya y una salutación muy gran para Manolo, para la gran técnica Arturo Delgado y para el fenómeno de Salva Fogada. Eh, sí, yo haría la inversión en el entrenador porque creo que va a marcar el devenir del proyecto Crees que según el entrenador que venga aniremos a un proyecto o a un altre y sí que haría la gran inversión porque creo que es una pesa fundamental para un equipo que el entrenador siga la estrella y que el guaño respecte del vestuario pero que es fica intensitat en el terreny de xoc. Les 12 i quart, pues eh, li preguntem a la Jana on faria la inversió màxima, si en l'entrenador o en la plantilla. Eh, I quasi tots opten per l'entrenador. Jo crec que el fet d'haver tingut en guany 3 i que cap dels 3 hagi aconseguit <laughs> endreçar la plantilla i que la plantilla sí que hagi donat alguna mostra de que no estan roint? De que no estan roint és el que fa que molta gent eh, estiga pensant en que el, la pedra angular del pro, pròxim projecte, si veritablement és cert que van a canviar les coses i que en mèrit d'una de pres de les seues errades, és la de l'entrenador. Se pot parlar ja? O... Sí, sí, ah, sí. Per, no, per senyar la publicitat. Jo, este matí, a migdia, millor dit, he estat ja en aquest estudi en, en Ximo Rovira i en Bau, i jo he dit alguna cosa semblant a el que vaig a dir, però ara vaig a redondejar una miqueta, vull dir, jo recordo l'enquesta que van fer fa, no sé, mes i mig, dos mesos, que van ficar 10 entrenadors, un d'ells allà estaran, quan era segon, quan era segon de Neville, van ficar allà estaran en l'enquesta, perquè -huh. Mm. ja... Vale? I i va guanyar Peregrini per un 57 o un 67, no recordo exactament, uh mm. -huh. però clar, un 57 o un 60 un 65 sobre una proposta de 10 sobre una enquesta de 10 propostes de 10 noms... És molt, eh? És una barbaritat. És molt. Però en aquell moment, nosaltres no vam dir l'afició que era Pellegrini. Nosaltres di, di, anem a ser, no dir serios, sinó anem a intentar treure la substància del que ens està dient el valencianista. I la substància, jo crec que encertarem, no vaig a creure el contrari, no? però la substància jo pense que era, i van ficar en la portada, la gent no quiere más experimentos. I, i l'enquesta que, que van fer dissabte de matí després de la derrota davant la Real Societat del divendres en Mestalla és un 87-13, ara crec que anava 86-14, no variarà ja per experiència pròpia, i les enquestes ja no varia, perquè ja du molts vots, eh, du més de 2.000 i pico, 2.300 vots, crec que du una cosa així, que són més vots des que, des que se pregunta per saber qui és el favorit del president del govern, eh? Uh -huh. o, mhm. o de coses així, l'estadística i, i és, és, funciona així, allò que anava. La, la conseqüència de, de que Paco Llestran suspenga d'una manera tan aplastant no és Paco en si mateix, que algo sí, sinó torna a repetir la mateixa substància, que la gent està als tarnassos d'experiments, que vol un nom contrastat, i per això mm, eh, la majoria fa l'esforç en, en l'entrenador perquè sap que per a fer d'un entrenador contrastat s'ha pues, de fer un desembolso econòmic poderós. Important. I ara, I ara afegis i acabe, que és la novetat respecte a este matí, és a dir, des del punt de vista social, no? des del punt de vista social, ja no de planificació esportiva, des del punt de vista de l'afició, si tu ets un entrenador pepino, que van dir jo així també en aquest estudi, <laughs> vale? si tu ets un entrenador pepino, la gent va acceptar a Sarabia i a Borja Bastón. Que s'entenga el que vull dir, eh? La gent va acceptar i que són molts xuaos, estos Pero si tú eres un entrenador experiment después després el primer fitxatge és Aràbia i el segon és Borja Bastón, la gent dirà... El President va tornar a tindre ah, dubtes. Sí. I, I remate, ahir parla, parlant en el diari, al final jo arribo a una conclusió, una conclusió que he ficat en la contra. El uh mm-hmm. -huh. problema que té el València ara és que el València no té crèdit. La gent està histèrica perquè no se fia de lo que vaig a fer Peter Rimmel en l'entrenador. És una situació que hem contat amb alguns futbolistes que està costant convèncer-los per a que... I no futbolistes de primera línia, eh? Estem parlant de jugadors jovens, cas de Borja Bastón ja contàvem el seu dia que el seu entorn veia amb millors ulls de Premier, avui hem contat eh, del tema de Jailovic, que el Barça es mostra molt caute i en cap moment, en més, el Barça que ens diu és Jailovic té moltes nòvies i és més, l'entorn de Jailovic parla de la Premier també com a primera opció, és a dir, no estem parlant de futbolistes top que tinguen dubtes en vindre. Vull dir, són futbolistes jovens, però que estan tenint dubtes, amb el qual, Jaume, el que vol dir és que la marca València de Futbol s'ha desgastat una enormitat en aquesta temporada. S'ha desgastat perquè, a més, ha hagut la, la desgràcia de que ha sigut una operació, dixes, per plorar. En el minut 94, després de vist el que ha vist, uh mhm. -huh. per rematar la temporada, s'ha de que fer un gol ja fora de l'hora. O sigui, és que és més dramàtic no se pot fer. Però jo penso que l'afició pues, té aquesta reacció i és molt normal. Però el València, per a pensar en el futur, té que pensar en el present. I el present té que veure la plantilla que té i això condiciona l'entrenador que té que vindre. I si no ho fan així, entre el que tu tens i el que pugues fitxar, que també va tindre els seus problemes, a mi, personalment, m'agradaria molt tindre l'oportunitat de que un entrenador que ha vingut així a falta de buenos, tinguem l'oportunitat de fer una pretemporada bona en la plantilla que tenim, en la que podem tindre, per mi va ser molt important, i això, home, pese a tot, se mereix més que altres, perquè buscar un entrenador top, si no li vas a donar la quantitat de jugadors que ell te puga demanar, uh -huh. que va ser impossible, tindràs que ser un poc conseqüent i realista, i pense que al principi no siga molt popular, jo penso que donar-li l'oportunitat, eh, el panorama de València demana que l'entrenador siga Paco Aistaran, la meva opinió simplement no vol dir res que som... tu, tu com a president eh, en un cas en el que la... Que, que... Deixa, deixem que en sempre la ah, ronda Pere ha vingut a parlar però tu, sí, però... Moment, només una intervenció <laughs> ah, vale, ah, pues I després, si si i després, no, no, eh? i després entre lo de Estaran que me pareix molt jo interessant jo vull dir una cosa de Halilovic perfecte Bueno, jo crec que en guany el València tira per la borda, o sigui, la imatge del club, que jo crec que portava ja un anys una altra vegada rehabilitant-la, jo crec que la tira per terra en una temporada. No només ja a Espanya, i parlem del mercat de Baston i companyia, que veuen que el València, que sempre ha sigut un escaparate, pues ara mateix veuen el caos tres 339... L'últim, que és el nom que dona avui també, que tal, és Marc Bartra, que sí que el València ha preguntat per Marc Bartra, però que Bartra ara mateix ja no contempla la possibilitat de vindre al València. Ja. No tinguen uns jugadors eh, defenses triats i estan buscant-los per descomptat. No, és evident que això està... Refor volen reforçar i redoblar els efectius en l'eix de la defensa. I la imatge en Europa, perquè si hagués fet un paper mig digne en Europa, pues encara conservaria aquest prestigi internacional, però és que també l'has tirat per la borda si voleu, anem a parlar ja del tema Paco Allestaran, perquè jo considerava com una opció molt seriosa per a continuar en la banqueta, perquè veig que a mi l'equip ha jugat a futbol fins que li, li ha donat la gana, perquè quan ja no ha volgut no ha jugat a futbol, però en el cas de que el València finalment tria Allestaran, l'errada és monumental, perquè podies haver-lo reforçat prèviament i ara l'has matat, perquè estic d'acord de lo que heu comentat, des de la roda de premsa del divendres ha sigut un boomerang en contra, segons l'enquesta Superdeporte. O sigui, la gent ja de veure un tio en les idees clares, eh, molt recte i tal, ara pareix que siga un, un Rolling Stone, com se va definir ell, mm. que, un de veres, que, rodado, que, que, va rodant, que, està bollado, que està bollado, no és de veres, és la imatge que ara mateix n'hi ha de Paco Allestaran. Volia, és la de fa una setmana. Volia eh, entrar en el tema d'Allestaran de ple, l'altre Jaume, ja sabem que Jaume és eh, partidari de, de poder... Eh, contemplar l'opció i estaran, Vicent es contrari absolutament, jo ara li preguntaré a Carlos, però crec que Carlos també li volia, li volia fer alguna pregunta a Jaume. Eh, podem prendre... No, que no se me lo de Halilovic. Y, algo, y lo de Bartra. Halilovic. ¿Perdón, qué? Y lo de Bartra, que no se me Bartra. Podem prendre com a dato... Halilovic. Que l'afició no vola Paco Llestaran. Jo dic, no fa falta l'enquesta Superdeporte. i és al carrer i te dones compte. Lo passat del cap de setmana no, no, sí, en, en sí, valencianistes sí i cap m'ha dit que vol que renove i estaran. Pregunte, podem agarrar com a dato que ahí estaran la gent no vol que renove? Jo crec que la roda de premsa i entenc que no, acaba, no ho acaba... No, no, igual és, sabia no, que són molt no, no, els motius, no, és que vull anar. Els motius no, és un dato empíric Ara objectiu. mateix la gent no, jo, no veu vale, amb bons ulls que jo, vale. continua. Un segon sol i continua. No, no, si és que vaig a preguntar-te Jo he assumit que el que ha dit sí, no és popular, no és ja popular. jo he pensat en el que és el València. Jo te pregunto a tu, lo que té, ja com a ex-dirigent i l'experiència d'estar dins, com se pren una decisió quan tu saps que l'afició no, no el vol, d'una manera tan majoritària pues, home, que a jo... mi hasta m'estranya me, me, lo majoritari jo, eh, de la, no de la decisió, però és la que és. No és l'exemple Benítez. Igual, però Rafa Benítez, quan ve així, pues ve eh, a, a la vegada després de molts, molts entrenadors dir-nos que no. Quinta opció. I, i entonces, quan ve, pues, n'hi ha gent que diu frases que, bueno, fan un xiste que tampoc li vaig a donar més importància. Però la veritat és que el públic no li diu res en aquell moment, ja que reconèixer-ho. Aquí? quan ve Rafa Benítez així... Quan vingui Benítez, Jaume, eh, digué bona nit i guanyar la meitat del públic, el de la presentació. Jo estava dient bona nit. I, i... <laughs> El bona nit, però estic esperant en el moment se produir la notícia. Antes ahí, de la presentació, ahí... la, el, la, la afició se queda... Sí, valer un torero. Eh? Ho diuen un conseller. Ahir el club té sí, que apretar-se Això també tinc que dir jo que és un xiste fàcil que tampoc Correcte. a mi m'ho dit que no. Però, però, no, però era sí, sí. Un, el sentit general. Correcte. Qui és este home que ha vingut? Correcte. Per això t'he dit que, que què és l'obligació? L'obligació és fer lo millor pel club, independentment de que això, al principi... Però... No, no, perdona. És que al principi te van a, a blanquejar la cara o te la van a enrojar. Quina de les dues? tu, no, no, lo, lo que diu jo me crec que és molt interessant. Eh, Jaume pensa que l'opció correcta, baix el seu criteri, és la de que continuï Paco i Estaran, però té dubtes que el club sigui capaç de fer front a la pressió social que significa ara mateix que continua i estarà. Evidentment hi ha que, no, hi ha que diferenciar l'opinió de la interpretació de la informació, vull dir, eh, a pesar de que el València mm. va filtrar un desmentit de Lopetegui, eh, Mendes intenta cobrar Lopetegui i això és informació. Home, la meva opinió és que ojalà no vinga Lopetegui. Pues, evidentment hi ha que diferenciar la, la, jo l'opinió de la interpretació de, de la informació. Jo afegiria un, un, un altre punt de debat, una altra vista al debat de, de, de l'entrenador. Uh mhm. -huh. Evidentment, jo ho he dit alguna vegada, el mm, més coherent que s'ha fet en el València des, de, volia, des de que, Rodrigo Cayo... Abans és... de que tu entres en la teua arista, guàrdate la i no, no la tires, però... A ah, veure si m'oblida, que jo tinc no, la neurona... Pues te la, la notes. Sovint en rompafiles dormint, eh? eh? Però sí volia fer-vos una pregunta. Con seu, considereu tan desafortunada la roda de premsa i divendres passat com per a que si l'haig girat tan en contra, perquè jo, hi havia no. molta gent que no acabava de voler no, Ballester, però en, ara definitivament ja és no el volem. En el fondo, no, si en el context, és a dir, quan tu diu, tio, t'acaba de pintar la cara es que la Real Societat, i tu dius que és l'ideal, es, el momento tocaba dantesco. y hay que leer los tiempos. I oportunament... no leyó los tiempos. És el pitjor moment que podia ah. passar, i això ho tenim que reconèixer. És que si la jugada anterior l'àrbitre pita el penalti... Bueno, però això és futbol. No, no, però t'estic parlant la reacció del públic. Claro. És que una circumstància te canvia tot. És que estàs calent que en el minut 94 te fan un gol final de temporada Es que això I depèn de la temporada. I també a dir que és el, perfecto, pues ella de saber que no tocaban. Yo creo que ahí estarán es, no dejes que los resultados o las derrotas revienten la oportunidad de tu vida. Es, o sea, ella andaba feliz a rueda de prensa. No, no, en cas de victoria o derrota. Ella anava a a rueda de prensa. Ella está en campaña. Exacto, la de Getafe, la del Camp Nou. Totes les fet... rodes de prensa les anava a fer a Estaran a vendre's. en el Camp Nou queda de puta mare, Pero de, de, fet, però eh, de, de, la Real... lo que te demuestra, perdona Manolo, que está en campaña és que no fica a Soler ni a, ni a algun nano perquè fica Vol guanyar el li dona 6 minuts a Negredo en el, en el 49 perdó, en el 39, que quasi li marca el gol de la victòria sí, però perquè necessita la victòria jo escrivia en el diari eh, cultura de club de la que parlava i estaran és que Xue Soler i no 6 minuts claro. Negredo però no és culpa de Gestaran perquè com no n'hi ha, no ha ningú que siga el club no pot haver cultura de club alguns que diria que Xuen és nanos i punt, no t'oblides. Que Xuen és quatre nanos, ja per està. exemple. Però com Allestran està en campanya, necessita la victòria o per a renovar o per a entrenar entre a un altre equip, perquè els números li fan no, falta. Els números són de, negatius. De fet, en Paterna, perdoneu, ara, ara que Home, de la campanya... Quatre derrotes, un empat i tres victòries. De fet, victòries. en Paterna algú li ha passat el nom de Donald Trump. Bueno, jo com no conec això, home... No... Crec que està en campanya. Ah, vale. Jo Val. és que política... I, eh, I no governa. Jo te dic per, el, el per què? Puc fer el, ma, el matís que, que... Matís ara, sí. Jo crec que no volia que se m'oblidara eh, lo de, jo, lo de Estaran. Jo volia, estava dient que des de... Te recordo qui volia recordar? Sí, exacte. <laughs> Des de, des de Rodrigo Callo, el més coherent que s'ha fet en, en, en l'aspecte la, en esportiu de València era la decisió de García Pitas d'esperar de, a, a decidir en Allestaran. Vull dir, mm, eh, el València Caprichos de, de, de, de, ja ho diré, de Peter Lim, a, a lo millor després de guanyar en el Camp Nou l'hagués renovat però esperar 8 partits i observar-lo de prop és una decisió molt coherent en lo futbolístic. Jo ara dic que el València necessita prendre aquesta decisió d'una manera molt pausada, ser valent, però jo afegisc una, una, una arista més alt al, al projecte. Uh mhm. -huh. eh, el projecte. Jo crec que el València necessita començar de zero, perquè quan eh, fa X anys el València aposta per un entrenador que va de segona divisió, el context era molt diferent estava Caballo ganador. El context ara és molt irritant, hi ha molta decepció. Molta. I el València necessita, a més, un impacte. I, i, i, i on vull dir jo? Ara, la gent està calibrant i medint no a Suso, a Peter Lim. I, I està és... calibrant a Peter Lim cap, a on anem. Jo, jo volia I, arribar i segons, en una part del debat la, més endavant, la, però bueno. Perquè el, el, el futbol és tan impulsiu i, i, i, i tan i tan de present que estan calibrant Però, a Peter Carlos, Hi ha exemples que són molt clarificadors i jo, tu estàs parlant molt de rato en Rafa perquè és una relació eh, comparativa eh, interessant eh, quan el València ve Rafa Benítez a entrenar al València que ve de segona divisió el València que acaba de perdre aquesta temporada? Ja ho sé perfectament, i si vols te contant estava... No, no, no, t'estic contant... La, que la, que la, una final de la Champions. Que la relació de l'entrenador que ve Eh. Però ahir el que hi ha és abatiment. Ara el que hi ha en carrer és, no sé, és, és ara el és irritació. Que la gent no se vol ni treure el passe, home. No, però és que entonces a la gent li crea també un estat comparatiu sí. molt tot. Ja, però, però, és, però, que, jo crec que era, que vas no era caballo, positiu, Jaume. que en efecte l'estat de la però gent del carrer era ara, positiu, però no és el que n'hi ha ara. El que n'hi ha ara és... Un, ara, vamos, se, vamos, vamos. ara se palpa una... Eh, desconexió, inclús. Desconexió, eh, excitació, irritació, oh, no, no, no, no. beligerància... El que n'hi havia era decepció, però después se ha de una final de la Champions. Ahora, la amenaza de no me traga el pase ya no es un postureo, es una, realidad, es real. Eh, pues eso no pasaba No, no, ahora es real. No, yo, yo, estaba en Rafa Benítez cuando contra el Leganés en Tenerife y yo le iba a a Benítez. Que estoy un, un, día rare de ahí para que me diera una entrevista media me pero ¿cómo te voy a dar una entrevista si me juego el ascenso a primera con el Tenerife? y yo dije, no, me ha dicho subirás que me atenderás. Y era todo mentira. <laughs> subirás, te lo he dicho, subirás. Sí, sí, sí, pero bueno. Bau, que me m'envià. I, I no me reconegué en ningú moment Rafa Benítez que havia fitxat pel València. I quan estem en Manises... I feu molt bé. Que sí, te conto l'anèdota perquè veig... Quan estem... Que sí, li fem la mudança, sí. per tant... Eh, eh, estem en Manises, el Tenerife celebrant l'ascenso en els aficionats que anaven en Manises, he dit, perdó, en Barajas, uh mhm. -huh. en Barajas, perquè era Leganés Tenerife. Marca Rivaldo el gol, no sé si el 3 a 2, el 3 a 2 era de Rivaldo, i jo m'arrime a Rafa i dic, Rafa, eh, Rivaldo ha hecho el 3 a 2, la temporada que viene el Valencia no está en la Champions. Y Entonces se queda Blanc mirando y digo, no me jodas que nos hemos quedado fuera de la ara Champions. Y mira, ahora ara ja m'ha Ahora ya me m'ha reconegut. I 12... això va ser el reportatge que vas fer jo. 12 i 31. Fem una pausa per a la publi. La Sentim la segona tanda del WhatsApp, que la volem sentir. I vos pregunte, perquè encara no hem entrat en la definitiva. Hem opinat si mos agrada o no mos agrada, però pensé que va o que no va a continuar Paco ya Estalan. 8 y 31, fem una pausa y Torren vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascocotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy más cocotas, uno más de la familia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrente y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Quieres conocer a Elsa Punset y Javier Iriondo? Ven a Ágora Bienestar Valencia los días 19 y 20 de mayo en el Ateneo Mercantil. Recorre junto a ellos el camino del bienestar. Infórmate ahora en agorabienestar.es o llamando al 960 111 845. Te esperamos en Ágora Bienestar Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 33, ja sabeu, estem preguntant si faríeu la gran inversió en la banqueta o en l'herba. I és la pregunta en el WhatsApp 62980336 i aquestes són més respostes que heu enviat. Whatsappéame Whatsappéame <laughs> Hola, bona nit, Manolo Salva. Soc Dani des de Londres. Per a mi, el més important, la prioritat màxima és l'entrenador. Un bon entrenador que tinga un esquema, un esquema concret, una estructura, que cree, que cree el, que, el que manca avui en, en el club i a partir d'ahí construir i treure el màxim rendiment a una plantilla i ja està bé de gastar milionades en jocs que no, que no ho valen sinó que un entrenador y apretarle, apretar estos tornillos, que ya que ya está bien. Buena nit, good night, siempre amunt. Hola, buena nit. Eh, a veure, la pregunta d'esta nit, pues, la veritat és que estaba les, coses, les dues coses per reforçar-les i ben reforçades. que n'hi ha que reforçar-se tant en l'entrenador com en els jugadors, perquè si no, l'any que ve, pues, no sé quin futur <laughs> mos, mos va deparar. Vale, moltes gràcies, bona nit, adeu. Hola, sóc Causes de l'Alcúdia jo faria la inversió en un bon entrenador de prestigi perquè els jugadors, perquè li trauria profit a jugadors que no són tan bons. Abans de que els cremara, perquè tots els grans jugadors, els entrenadors cremen al remat als jugadors, perquè els exigís molt, però mentre eh, es trauria molt de profit i fitxaria gent eh, d'ací d'Espanya, si poguera ser del terreno, que sigueren molt competitius, i un entrenador al que ells eh, li tingueren, eh, que tinguera prestigi perquè així l'admirarien i jugarien millor. Gràcies. Hola, buenas noches, soy Roberto de Vetera y respecto a la pregunta de hoy, obviamente de entrenador. Hay que apostar por el entrenador y los jugadores ya vendrán. Y una pequeña crítica a la afición. Eh, ya hay gente dividida por Quique Flores. Eh, en pretemporada pitamos al uno en la presentación sin motivo, sin motivo deportivo. Eh, vamos a tener paciencia y a remar un poquito, porque ahora parece que San Paoli sea Dios cuando tampoco a nivel de club ha hecho grandes cosas últimamente. Vamos, un saludo. Hola, buenas noches Manolo y Salva. Eh, mi nombre es José Castelló de Mislata y nada, comentar que invertiría todo el dinero en un entrenador y pongo como claro ejemplo eh, el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. En esa misma temporada con la misma plantilla, fijaros lo que el Cholo hizo y lo que está haciendo. Así que, y bueno, y también eh, como ejemplo poner la temporada de Benítez, que con poca plantilla también eh, hizo grandes cosas, así que yo creo que apostaría fuerte por un, por entrenador, o sea que... Bueno, un saludo, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Luis de Marbella. La opinión que tengo es que tenía que invertir sobretot en l'aficionat, que estem prou cremats i n'hi ha que fer fora a qui no servisca de la plantilla. I a partir d'ahí ja invertir en entrenador en jugadors. I, I crec jo que és més necessari un entrenador que tinga una idea clara i que tinga una filosofia concreta i que es deixi de tonteries i faci el seu treball com toca. I després Mm, ja es va veure que en els, en els nostres millors anys va ser una combinació de bons jugadors i de, i de gent qualificada. Bona nit, sóc Vicent, de Picanya. Respecte a la pregunta que esteu fet, a mi m'agradaria que el València basara el seu equip en la cantera, que pujarà jugadors del Mestalla i després que reforçarà en 3, 4, 5 jugadors fora de sèrie i un bon, un, un bon equip tècnic, un bon entrenador, per supost. Però sobretot, sobretot un equip que li ficarà cor. I això és cantera, no és fitxatges de, de molts diners perquè després estiguen així en un escaparate i vulguin anar-se en un altre puesto. Vinga, bona nit. 12 i 38. dius que bé, com sempre, hi haurà eh, més WhatsApp per a que pugueu opinar eh, lliurement. Senyors, el divendres, després de la roda de premsa, hi gran fases per a tots els gustos. Jo me quedo de moment en aquestes dos. Una campanya en la qual diu obertament Paco Estaran, que és el entrenador idoni per al futur del València. No hay merecimientos. Yo os comenté ayer, y os vuelvo a comentar, que tengo el perfil perfecto para entrenar al Valencia con el proyecto que va a tener Valencia. ¿Usted lo sabe y no lo puede decir? Lo intuyo. <laughs> sí, es cierto, es cierto. Lo intuyo. Pues este era, van a presentar un Perú... ...pero en efecto... este era eh, el, dos fragmentos de Beu... ...ahí ni a un matiz importante... ...ni a un matiz importante... Eh, tengo el perfil perfecto para entrenar el proyecto que va a tener Valencia para el proyecto que va a tener Valencia. ¿Qué vamos a decir? Que ya lo sabe, claro. Punto uno, que, ya sabe el proyecto que va a tener Valencia. eso es una pista, Me hace pensar... ¿Udiu o diu, que, o, sea, USAP o diu USAP? No, no, él dice que lo sabe. Lo que no sé si lo sabe. Y Ese es el matiz. Pero él dice que lo sabe y ahí me hace interpretar si, que él sabe o intuye que un proyecto de perfil bajo Cuando él dice eso, diciendo, no, no, yo soy un entrenador perfecto para lo que va a venir Valencia, que aquí no va a venir, esto no va a ser eh, proyecto de pepinos. Jo també, jo que, també que a jo. fer lectura. Uh -huh. Per a mi, ahir, en ese tall, eh, Mick Jagger es lleva la chupa. Ara <laughs> després, quan sentim un altre, diré lo que fa vale. Mick Jagger. Sí, no, se'n ve amunt, o sigui, va venirse a amunt en esa rueda de prensa. Y eixa, eh, eixa fet que eixa fet de mm, que tengo el perfil perfecto para el proyecto que va a tener Valencia mm, em fa, me reconfirma una informació i és que és que, és que la intenció de, de Suso i no, te, no acaba, jo el primer no acabava de creure-la uh mhm. -huh. era renovant a Gestaran eh? realment era la seva primera opció Val. i ara, ara anem què vos diu el pàlpit? Penseu que va continuar? Penseu que no va continuar? Jo ja m'he pronunciat i, a més... No, tu, tu m'has dit que vols que continua, però tu penses no, no, que va no, continuar? anem a veure. Jo dic que les circumstàncies uh mhm. -huh eh, del València dona un perfil d'un entrenador com el que tenim. Val. I vosaltres acabeu de dir fa un moment de que el València tindrà molts problemes per adquirir jugadors de molt de cost. Ho heu dit? No és que ho heu sí, dit, sí. és que és una realitat. Correcte. A la vegada, també té un condicionant que n'hi haurà jugadors que tindran que eixir encara que no ho diguem, a vegades per les circumstàncies. Per tant, això està marcant un retrato robot de qui va ser l'entrenador del València la pròxima temporada. I l'entrenador del València la pròxima temporada, que és l'actual, per a mi el, el que diu és sinònimo de que sap molt de què va el tema. Sap molt del projecte que se vol. I per a mi hi ha un tema importantíssim. N'hi ha un viatge a Singapur que algo tindrà que veure també el que vaig a l'entrenador actual del València. Però això és una ha dit antes que repetisc uh -huh. que no és popular, que no és lo fàcil. Sí, sí, està clar. Però és el que crec jo. Però tot i xes, ja me pareix molt valentada la opció. Me donen al però... final mm. una opinió i és ixa, i la mantinc i, i ahí acaba, jo, jo no és adivino. Eh, N'hi ha coses Carlos. que, és informació que, que la compartís que en, en Jaume i, i la torno a repetir eh, hasta on jo sé fins el divendres realment l'opció d'acceptar si la renovarà i estarà. Sí, jo entenc el que tu vols no, no, això és informació. Que el partit és molt Això és informació, negatiu no, no, vale. per al projecte este. Però dissabte, diumenge i dilluns, no. I ara té molts dubtes. Ara tenen molts dubtes. Si és així, a mi em sembla que el projecte ja comença malament, Carlos. Tu a aquestes alçades tens que tindre la decisió ja presa de quin entrenador vols. Jo estic d'acord amb tu. Jo, estic, jo el que estic dient, uh mhm. -huh. que fins al divendres, quan Suso García Vidal deia que eh, el nostre més firme candidat són les paraules mm, textuals, i quan diem, ojo que el València ja té entrenador triat, i si quedàvem ahí, no sabíem qui era, però ja era una informació. Eh? uh mhm. -huh. El València té un entrenador... Eh, la informació que hem donat i que, i que tornem a donar, ah, sí. el València eh, estava preparat per a fer públic el tema de la banqueta el dissabte i que a última hora del divendres algú para aquesta decisió. Esto es lo que estoy contando yo, ¿vale? I ya n'hi ha molts dubtes. ¿vale? n'hi ha molts dubtes. Mm... Tu què penses, Carlos? Que va continuar o que no va continuar? Lo que jo pense, jo sé lo que he dit. Mm, lo que pense es que no, però lo que pense no és important. Uh -huh. Es important la informació i que ara mateix n'hi ha, ha molts dubtes. Que vaig a, a Singapur pot ser interpretable de moltes maneres. És que estem donant però... per fet que en Singapur se van a reunir. No, va, sí, sí, sí. I jo no tinc tan clar jo... que en Singapur vaig a haver-ne bueno, reunió eh? Que jo sàpiga no va. Manolo, jo a dir que d'aquest viatge, uh mhm. -huh. jo entenc que per la quantitat de gent que va, té que eixir algo, si no és un viatge... Que jo sàpiga no va García Pitars de Singapur. No, no, però, bueno, no ho sé. Jo bueno, tinc, ho dic, Jaume, bueno, entonces... tinc que els No tinc no cap confirmació confirmat. per cap posto de que Peter Lim vaig a, a estar en... En els actes. En els actes. On va la plantilla? Doncs, pues, bueno, mm, ho direm perquè la veritat és que no ho sabem. En efecte, per això eh, estem donant per fet una cosa que a lo millor no està tan clara. Sempi, tu ara mateix, què, què penses? Que va continuar? Que és el triat? Que no és el triat? Que hi ha dubtes com ens informa Carlos. Jo escrivia, crec que dijous era, Martes, o divendres, divendres, en Super, el divendres 13, mm. famós de Pesadilla allà, que, que un dia mal se pensava que allà estaran, anava a continuar, i el sent de Mamalse i pense... Si mos passem a la roda de premsa, que segons la sentíem anàvem dient, Exacte. continua, a micro tancat, eh, Vicent i jo estàvem en la cabina, sé que, se queda després del, dels comentaris eh, en el postpartit, i segons solament sentit a Pakistan dèiem, continua, sentim una altra frase, no continua sentim una frase, continua, pues, sentim una altra frase no continua. Exacte, i el que me fa pensar ara, que és la sensació que tinc avui de que no continua és que eh, si, si continuara ja, la, ja ho haguerem dit no hagueren deixat arribar al punt de que el 87% de l'afició que, que opina en superdeporte no li agrada i estaran. O sigui, l'han matat abans de renovar-lo. O sigui, és que han exposat di, públicament di, allà dilluns, i estaran. Dilluns de la setmana, passa, de la setmana passada, García Pitarch, una de les poquetes informacions que ha donat el club, mm, és qui diu que després de quan acabi la lliga se sabrà el nom de això està clar, que això, això és evident. Ja, però I, la Lliga ja fa tres dies que ha acabat. La idea eh? va ser sí, ja, que ho sí, diran, però, però la, Lliga, la Lliga. La Lliga ja fa tres dies que ha acabat. Bueno, però eh, no. Sabem a quina lliga se referia, igual és la lliga russa que està no, que, a, veure, a veure, que el 15 de juny també és quan acaba la lliga. En efecte. Però, però si tu dius quan acaba la... No equivoquem, però si tu no, vas no, a dir... Home, però anem a analitzar l'expressió sí, en una però, persona que va però que tu ara capital. pensa... quan acaba la lliga és dissabte, diumenge, dilluns o dimarts sí, però tu ara pensa el que s'està produint Carlos, jo, jo ho dic que era Garcepitar, chiquilla. no, no és això el que te vull dir el que te vull sí. dir és que quan hi ha una decisió encara que fora com tu dius i n'hi ha un viatge important, per jo ho veig a Xina doncs igual més de dir el dimarts doncs igual ho diuen el dijous quan aquella gent que va tots a Singapur, hi ha un comitè... Que i, i la, va a Singapur. I tindran que dir algo en Singapur, i a millor que, Però, tindran, però Jaume, estem sempre... Eh, i, i, I tendim tots a pensar segons la nostra llògica, però el temps ens està demostrant que la llògica de la gent que ara mateix governa el València no és la lògica nostra. Torna a dir, la lògica ens condueix a pensar que allí va passar algo, bueno, i que igual allí no passa res. Bueno, però jo és el que pensé, i ara vosaltres tindreu ja. que ah. opinar Oh. Segons penseu que pensen. Però tu... Clar, és que, és que estem, en, és, és que estem en ixes. bueno, pues ara, ara però, però, però, però anem a anar... La pua, No, no, ah, no el que tenim que pensar segons pensen, no, senyors. Xerbanell havia dit que no ho seria després de, quan acabi la lliga i quan acabi la lliga és dissabte, diumenge o dilluns. I que l'entrenador era García Pitar, perdó, era Paco Estarán i que ara tenen dubtes que siga. És que és blanco i en botella. Bueno, que no cal anar a Singapur. Bueno, i si van a Singapur... Pues, que no cal anar a Singapur. Però van anar a Singapur, sí o no? No cal anar a Singapur, perquè ja s'han reunit així Peter Lim i, i García Pitar dos o tres vegades. I què? Que no cal anar a Singapur. Doncs anul·lem el viatge? És que el viatge de, per anar a Singapur és per altra cosa. És que no van a fer de comercials. No. Ah, no? Home, tots no van a fer la... la van a fer de comercials de la Lliga de Futbol van a fer de comercials en la Lliga de Futbol i per això van els embajadors de la Lliga de Futbol, que això és un altre. Mendieta i Albelda. Que va Albelda, que no, que té la seva opinió i és totalment lliure i, i és no, respectable, però bueno, no n'hi ha un altre que, que, un, que no uno que, que, que, que així, diu, així diu que Peter Lee no té credibilitat. Albelda és lliure, no critique Albelda critique lo surrealista de la situació. Però si te creus el, van... el València se menja els ambaixadors que li, que li posa claro, la Lliga. Però, però és surrealista Bueno, però... Absolutament. Però, vale, però, però, però van a però, fer de comercials a Singapur... el mèrit, el mèrit serà per el jugador, no per lo que, que pense. Que si van a Singapur a dir, senyores sí, de Singapur, però si que te, tenemos una liga de si futbol molt bonita, algú, mírenla. Per, per història, el Belda pot ser uno, pot ser un altre Angulo, pot ser... Vull dir-te que mèrit sí, sí que en té. No, no, no Angulo, no és, la Lliga. Angulo no és embaixador de la Lliga. Eh, la Lliga ha contratat, suposo que ha contratat, no sé si paguen o no, no m'interessa, ha triat, vas a dir, utilitzar el verbo triar, a 5 o 50 exfutbolistes mítics uh -huh. i West. Daués Home, per això, i Belda West. i del València. Claro, i això són els embaixadors de la Lliga i si el València se'n va a Singapur o a Estats Units, doncs van els embaixadors que... No van anar Puyol, jo, no van anar Puyol, que, no és, que també és embaixador ah, de la Lliga. embaixadors no? en quant a una decisió, la decisió la tindrà que prendre qui puga. però això t'estic dient que el viatge a Singapur, que se pot anunciar allí, sí, que se claro, pot facilitar, sí, que que però pensar, és un viatge comercial. Però que van a dir, los, tengo una liga de futbol fondo, muy bonita, cómprame los derechos. aprovechando que vas... Això, eh, Carlos, que aprofitant que parles de Singapur, com si passaves per Catarroja, sí. pues tindràs que dir claro, algo Claro, sí, però però jo... Però... Bueno, això és el que pensé jo. El València demà algo. farà públic quin guió n'hi ha d'aquest viatge. I bueno, veurem pues, si n'hi ha alguna eh, esperem, eh? esperem aguantar hasta saber verdaderament qui té raó. Si se reeixerà o no. 12.49, vinga, l'última pausa i tornem per a tancar. un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil Brinda Tres Cruces, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares, es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Super Deporte. Superdeporte. Running. Si te agrada el sport, esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 y 51. Esta la nana cruel de la Extremadura. Cruel. Técnicamente no es Extremadura. Ya pensaba que, de, que, Arturo de... me iba a boicotear. Me la a ¿Es de Robiniesta? Es de Robiniesta, es un disco que ha traído el solitario, uh mhm. -huh. Robiniesta. Iniesta. N'hi ha qui diu que s'ha fet un fito perquè és molt més calmat i té saxo i tot això. És que els artistes, conforme han passat dels anys, van És que a mi m'agrada l'artista que evoluciona com Loquillo. Uh mhm. -huh. L'únic artista que li demana que no evolucione és a CDC. Uh, eh, usted no cambia, yo voy ahí al rollo. Però porque tu eres rockero pandillero, te vull de voltes. de jo, jo l'evolució más artistes ¿Y por per què Porque voy vull cumplir años. no sé quants, no ho he mirat no me'n recordo. Oi, pues que jo estic, Avui en l'aniversari Olimpia, que un mite. Estic en Olimpia mirant, no, mira, mirant Revolver a Carlos Goñi dos hores y mitja de concert extraordinarios les dos hores y mitja. De, de Revolver no parlo. Y estic Fantásticamente, Carlos. Bueno, 12 y 52. Me puedes també fer algun matís de Jalilovic Y de Marc Bartra? De Jalilovic Yo Jo siempre sempre el matiz eh? Jo no desmentís a cap company. Jo la información que Salvalló treballa en aquesta redacció. Jo, jo, jo, a més, siempre si podemos sempre citem els companys de Super i de Levante Delante Televisió, perquè són també per a nosaltres fonts ineludibles. Jo no estic desmentint tant ningú. Uh mhm. -huh. Jo no sabia ni que havia dit la informació de Jali López. M'entra després. Si ho -huh. Mhm. a saber, no dic res. Uh <laughs> -huh. Perquè com el sopie, però bueno, a lo que vaig. Uh mhm. -huh. Eh, lo de Jalilovic, Jalilovic, Carlos. No ha... <laughs> hola, hola, Carlos. <laughs> bon dia. Jalilovic no n'hi ha cap novetat Javi, Javi, de fa tres mesos. N'hi hagué contactes, reunions, i punto, ja, i no n'hi ha res més però no perquè la València hagi descartat perquè el Barça hagi descartat o perquè, no, perquè el València encara no s'ha aclarit quan el València s'aclarisca dirà eh, ho arreglem o no ho arreglem i probablement ho arreglen però avui el Barça no ha accedit que sí a Jalilovic no, perquè a més n'hi gran contactes però no n'hi ha un acord no n'hi ha acord, n'hi ha que rematar la faena i encara queda per fer Jalilovic té més nòvies? sí, clar que sí que té més nòvies però olvida't mm les altres no dies. Si el València vol... Home, si el futbolista no vol, eh, cuidao. Si el València vol... Bueno, això és la formació que tu tens, si és la que jo tinc. <laughs> Anem a deixar-ho ahí. Jo te puc dir més coses. <laughs> El futbolista anirà on li diga al Barça. I se macho te se minxarà per un carro. I se macho minxarà lo que jo li tire. El futbolista anirà on li diga al Barça. Depèn. Si sense joc és el traspàs. No, no, no, no depèn. No, el no futbolista serà. anirà on li diga el Barça. Sí. Fem cas. Com ha sigut altre... l'Sporting, per exemple. No crec que Halilovic somiara jugar a l'Sporting. No, jo, jo crec que tampoc. Però no, que estava... per tampoc ha jugat molt, eh? No, no, era suplent. No, no però que és un jugador que bueno, té si, molt sí, de futur, si, però igual... I si no pagarà la seva clàusula, se n'anirà. Però, però és, Carlos, és un altre... igual aquest jugador és, és supuesto. no és un titular possible pel València, de moment, per l'edat. És un altre debat Estàvem parlant, eh, parlava abans, eh, Carlos, eh, de... És mentida que el Barça vulgui Mustafi, eh? Això que ha no sé qui, vamos. Sí, Parlava abans, Carlos, de la, de la situació general al voltant de l'enquesta feta per Super i de la abrumadora majoria que, majoria, perdó, que està en contra de la continuïtat de Paco Estarán. Vicent, Carlos i jo vos pregunte, penseu que este és l'estiu definitiu per a la confiança en el carrer en el projecte de Peter Lim? Jo crec que sí. És, este és, este diria, és el més decisiu, estem ara. -huh. Absolutament. Jo crec... Passes i fitxatges... Este és el mes de Peter Lim. La, eh... la manera de fer, sobretot. Claro. La manera de fer, segons el que veig és que, que van triant o sigui, en quant a entrenador, ara, a futbolistes... Era, Manolo, eh, Manolo, per a que s'entenga, jo crec que és la partida de tenis li pega de dretes el tenista i la mm. bola mm. se queda en la cinta. Ahí està la bola de Peter Lim. Fins ara, diguem, pa, estaven passant les boles. Ara ja la bola està en la cinta, s'ha quedat ahí. Jo, jo una interpretació que feia, que he fet, també hem fet un paral·lisme entre, entre la famosa guerra entre Quique i Carboni, que també va ser prou estressant, menys dramàtica que ara. I, i, I jo, al final, una conclusió, perquè la gent està molt histèrica en l'assumpte de l'entrenador, eh? Però i, i n'hi ha qui està <laughs> quasi agressiu per Twitter Bé, va, la gent està molt histèrica la, la lectura que n'hi ha que fer a aquest histerisme bé, que no estic criticant a ningú és que la gent pateix pel València però això, sí. això és el més gran que té el València. Claro, però, lo, va, però ja però, hi va. Claro, I el problema és que la percepció de la que, gent clar, és que l'amo no patís claro, pel València. La gent està patint pel València, però això està histèrica i no se fia del lo que vaig a fer Peter Lim. I això és el còctel que n'hi ha per a la histèria absoluta que n'hi ha el saber qui és l'entrenador, que no passaria res si el sabem d'ací 20 dies, que no és tan tard. Però, que problema... Però Peter Lim ha provocat aquesta situació, situació... d'estrès, l'ha provocat eh, ell. Carlos, si me permitixes, n'hi ha una cosa que és fundamental, i que és lo següent. El València no pot oferir, desgraciadament, a l'afició el que l'afició et va demanar, perquè és impossible. I això és molt, molt, molt fotut de resoldre. Què demana l'afició? Demana l'afició, vol un entrenador de categoria i millorar la plantilla de la categoria. Això, impossible. Per lo tant... Per què? Perquè sí, perquè és perquè impossible. Sí, per, perquè, perquè, perquè sí, perquè, perquè sí, perquè, perquè sí, és una perquè, cançó perquè, de los Rodríguez. Perquè el, el, el, diguem, el problema econòmic no se resol per si mateixa. N'hi ha les obligacions que complir i uns paràmetres que complir. Per tant, el València, si l'afició vol y desitja igual que yo que tots algo que sigui tan espectacular com no possible no, no, no, estem no, no, no, no, no. de algo espectacular no, no, sí, sí, tu, lo que ah. la gent vol i se mereix és algo espectacular no, jo no dic això pues la, la gent el que demana és un equip competitiu no, la gent el que demana és trellat un equip competitiu. Vale, punto uno. I ara Peter Lim en este, li, li demana trellat. sí, demana vale, va. I també competitiu i voldrà un entrenador top. Bueno, pues sí, vale. sí. No, no? La gent vol un entrenador que funcione. Home, claro que sí, però, però tindràs que veure els paràmetres que té el València, les dificultats per lograr fer unes inversions que avui per avui... Però, no, ja, per, però és molt per... difícil dir-li ah. que no pot vindre un entrenador top quan t'ha gastat 9 milions en Adelant Santos. Ah, bueno, I però... I tema Melles, com això jo. Això tira per carrera a fer analítica de, de les dels Ai, mitjatges, ah, claro. Ja, però, això, però, però, però, això, això ha gastat. És que això no te va salvar a tu els errors que has fet no te va salvar, tens sí. que veure els encerts. La gent I a partir d'ara, errors ja, ja estan. que encerte, però atén-me, si era donem per sabut, per exemple, la hipòtesi jo més que encertar... de que allestaran és l'entrenador que vol de Valencia, pues entendràs que la gent no estiga contenta. Yo me que encertar... Eh, yo lo entendré y ho asumiría, si poguera. Més que encertar, si Vicent, jo crec que el que estan demanant és trellar tres decisions. Clar. Que no vinga un altre Gary Neville... Ni un altre no, en uno. Que no vinga un altre en uno. Que, no, vinga, que no vinga Danilo Barbosa per 15 quilates. Que no vinga Derlan Santos per 9. Vull dir... està. Per això mateix, Manolo... Que no tot el que vinga faig a Olor a Mendes. Ixa, teoria que l'EIVA, eh, company de Super, utilitza moltes vegades, que ara no recorde qui la va dir, del 10% del pressupost. Ho dic per la pregunta que plantegeu en el WhatsApp avui. Jo, ixa teoria és meua i me la, mi, me la va dir a mi un secretari tècnic que havia fet dos equips campions de la Champions, pues diferents. És que jo crec que on has d'apostar és per l'entrenador. És que se va demostrar així en Rafa Benítez. O sigui, te fa bons futbolistes mediocres fa bons futbolistes mediocres i és el que li fa falta al València perquè de la plantilla que tens amb molts futbolistes mediocres, uh -huh. no vas a poder col·locar-los. Haurà de jugar algun d'aixòs mediocre la pròxima temporada. Això és un condicionant per durar clar. entrenador. Tots, no? to, tots els que sobren no vas a poder desfer-te d'ells. és una realitat. Senyors, anem a deixar-ho així per a tancar en el dia d'avui el primer eh, programa de la setmana. Hem tingut la grandíssima i gratíssima notícia de la tornada de Joan Martí. Has estat bé, Jaume? Te vas passar bé? Fantàstic, pues t'esperem. Carlos també. <laughs> pues t'esperem pues el dilluns que ve. Carletos, moltes gràcies. Adeu. ves de más Sí, demà en el Murciélago. que recordeu que tots els dies, 3 més quart, el Murciélago amb Vicenç Semper en Levant Televisió Y que a les 11 en eh, este programa. Acaba Esports 97, comença la nit. Gracias adeu i fins demà. Más confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. La cara